la libro inter amicoi de la Israela verkisto Amos Oz. Dun orditala ige esperantistoi el donis collecton da racontoi tra amici, inter amicoi, de la sepdec sepdiara treconata Israela verkisto Amos Oz. La lasta e la ocra contoi de tiu libro titoligas Esperanto. Por compreni la vercadon de Amos hos, oni nepre devas iom conatigi cun fenomeno, versaine unica en la mondo, la Israela kibutzo, en es medio li vivis, caie qui es idealoi li firme credis dum multa iaroi. Kibutzo estas collectiva comunumo lo gianta en campara villaggio en la dua duono de la du deca agadis en Israelo pli ol du cent kibuzoi, cum membraro de circa cent mil. La kibuzai i membroi probesonu, ca inspiritai de sia propra ideologio, socialista ca zionista, elvolvis collectivan viv modon cae tiel ili allogis la interesigion de la tuta mondo. Dum la kibuzzo dauris plura in generazioin, cie l'utopia i comunumoi, la plei multa i lili, hodiau, estas apena o malsamai, ol capitalista i firmaoi, au tute normala i Quancam la kibuca movado neniam transpassis sep procentoin el la logiantaro, gi contribuis por formi la bildon quium la israelanoi havas pri sia lando, cae tium quium exterlandanoi havas pri Israelo, pli ol ciu alia instituzio. La libro inter amicoi estas la dudec sepa libro de Amos Oz quiu en 1965 eldonis sian unuan libron Lando de la Chacalo. Anca ugi collecto da racontoi sur la fono de la vivo en kibuzzo. Malagrablai, foie crudai eventoi ocasis en la malantaua corto de la collectiva comunumo, cae malantau la fermitai portoi de giai domui en la rilata i racontoi estis forta i passioi, sed mal multe da serenezzo, se in tutte gi aperis. La nova i racontoi de inter amicoi estas scribitai en tutte alia tonu, cae cun tre mal simila rigardo. Ili temas cefe pri resigno cae nostalgio. Supre, maldextre de la foto i de la verchisto, aperas la covrilo de la hebrea versio, cae dextre tiu de la itala versio. Mi preferas la covrilon de la itala versio, quiu mia opinie pli trafe interpretas la enabon de la verco. Viro vestita de cruda laborvesto presca uniformo, regas per manoi consumitai de la agio cae laboro, bunt coloran tasson da trincaggio, versaine ius pezza cafu. Inter la protagonistoi de la mallonga i raccontoi trovigas zvi provisor, obsede pessimista giardenisto. Davido de Gan, instruisto cae convincita marxisto, qui uamas hor canton cae virinoi. Henia Kalisch, ies riccia frato volas pagi por sia filo Iotam studadon en Italujo, dum Iotam mem dubas che li curagios forlasi la kibutzon cae al fronti neconatan mondon. Nina Sirota, dog mema feministino, un ne plu eltenas ec unu plian nocton sian geedzidion, Kai Martino Vandenberg, cronique malsana holocausta supervivinto cae kibbutza suisto, cies fiero cae gioio estas esperanto. Inter alie, iom simile alla conduto de Ludovico Zamenhof, anca un martino, malgrau la gravega i san problemoi pro la fumado, obstine persistas cial entusiasma cen fumanto, de duon sigaredoi. Respondante al demando pri pricial sia opinie, sia i vercoi basitai sur la vivo, en tiom aparta medio, dio, ciel cibuzzo, farigis tiom conatai caia presatai en la mondo, amos os diris, la cibuzzo estas ius pezza laboratorio quie cio estas concentrita. Amo, morto, solezzo, nostalgio, desiro, chagreno. El tio venas al mi la inspiro por raconti pri la homaro, cae dia sen cesas trebado al proximigi unu alla alia, sen neniam successi tusci unu la alian. Mia i racconto o casa sen kibuzzo, sed pritractas universala in situazio in kai play basa in forto in en la homa existado. Fakte temas pri la play simpla i profunda i aferoi ki u in sen dube ne niu persono en la mondo povas ne coni.